بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد الغائبة ونمك أنبيها يبكتك نمبياك إن موجكتك سباب زتلاك أيضا هناك امرأة دائما غائبا بيا فيلي فيلي كنا منامك أنبي دائما دواما يهيبك إصرار المرأة على الخروج للعمل كنغانية ونمكي كتوكا كنك فنكاسي واعتقادها بأن الحياة تبدلت نقول لك ويتكدي كواكي كنبا مايشة مبدليك ساسا هذا واقعنا يا إخوان هونو هاليسيا ويتو إني ندو جزانكو أنا أحكي واقعا من السيمولية نيليزيا ينبو ليوبو كتك جميع وأصبحت تطمح في المساهمة في العمل uswatan birrajul na akapambazuka mwanamke anajenga matumaini makubwa kushirikiana na mwanamume katika kazi tena almusahama yani kuonyesha ushirika na eh, kuwa pamoja katika kazi na mwanamume uswatan birrajul kwa kujigeza na yule mwanamume kwamba kwa kuwa mwanamume na kazi yake ana kipato chake na mimi mwanamke lazima niangaike nitafute pato langu na majukumu yangu na familia yangu wa hadha ma ghazana bihi sharq wal gharb na hii ndiyo vita waliyotupiga watu wa mashariki na magharibi almusawatu baina ar-rajuli wal mar'a kuweka usawa na kujenga usawa baina mwanamke na mwanamume hivi ndio vita vikubwa ambavyo wameviweka na baadhi ya waislamu baadhi ya ndugu wakaingia katika mfumo huu na wakaona jambo hili kwamba ndio maendeleo na wale wanawake wenye kubaki majumbani wakaonekana ni watu ambao hawana maendeleo na mwanamke na maendeleo wao hawana kitu fatamassaka bihadhihi aljumla baadhi nisaina wakangangania kipengele hichi si hii baadhi ya wake zetu baadhi ya wanawake wetu waqturu biha na wakadanganywa kwa jambo hilo wa baadhi rijal la yujibuhum hadha min nahiya na baadhi ya wanaume hawavutiwi na jambo hili na mwanamke asubuhi kupambana akavaa vizuri akatoka kenda ofisini eh, watoto wakaweka kwa jirani wengine wakawekwa kwa bibi wengine wakabebwa huko akatafutwa mfanyakazi akaja ndani ile nyumba wa min nahiyatin ukhra yashuruna bi annahum laysu bihajatin ila tilka almusaada wa hawavutii wanaume na jambo hili na pia kwa upande mwingine wao wanajiona na wanahisi kwamba hawahitaji huo msaada yani huo mshahara mwanamke hauhitaji kwa sababu mwanamke ukitizama pengine mshahara wake wote au sehemu kubwa atampa yule mfanyakazi yeye ndio alomleta mara nyingi na kwa hivyo au mume ndio anomleta lakini mara kamsaidia huyu mara kampa ndugu huyu mara katoa katika harusi mara katoa katika mchango umemaliza wayarauna anna lihtimama bibaitihi na anaona mwanamme kwamba jambo la kushughulikiwa nyumba yake wa auladihi na watoto wake wa binafsihi na yeye mwenyewe nafsi yake amrun a'dham min al'amal ni jambo kubwa hata hiyo kazi anayeshikilia na kuingangania mwanamke wadha indi qimatu sawab na huu ndo usawa ndugu zangu yuridu zawju indama yadhhab ila albayt an yajida zawjata amama anataka mume wakati anapokwenda nyumbani amkute mke yuko mbele yake sio kama hali ya leo wanaume wanatembea na funguo za nyumba kwa kuwa mwanamke hajarejea kazini na pengine yupo katika semina na muda mwingine anakwenda kikazi eh, anafatana na uongozi e, mkuu wa mkoa akatoka na yeye mwanamke anatoka anaenda sehemu anakaa siku mbili anaenda katika mahoteli analala mwanamume yuko huko peke yake mkewe yupo katika ajira mkewe yupo katika shughuli mkewe yupo katika kazi mwanamume anapenda anaporejea nyumbani amkute mkewe yupo anampokea na anamhudumikia la yuridu an yara alkhadima hataki kumwona mfanyakazi na nyumba ngapi leo zimeharibika kwa wafanyakazi wangapi katika watu wamezivuruga ndoa zao kwa wafanyakazi wanalalamika tu yanajike lenyewe baya alikuwa akalipenda sio shamweka ndani wanaume ndo hawa sio shamweka ndani eh yeye ndo anamhudumikia mume anasimamia watoto anautengeza mpaka kitanda muda mwingine mwanamke yuko bize bize bize na mwingine ni mwalimu tu wa shule yuko bize na madaftari yake hana wakati wa kumshirikia mume au idha arada shay'an min zawjati qala la au mwanamme anapomwambia mkewe kitu anapotaka ana na leo mimi nimechoka minal amal nimefanya kazi nyingi leo tulikuwa tuna seminar tulikuwa tuna shughuli hii mithli mithluka mimi kama wewe bwana wewe umetoka kazini umefanya shughuli umechoka na mimi mwenzako nimechoka tena leo nimechoka sasa usinisumbue fa in qulna hasala al-amal biittifaqihima ikiwa tutasema sasa kazi hii imepatikana kwa mafikiano yani samaha laha an ta'mal ta mwanamume amemruhusu mkewe afanye kazi ala budda lizauja an tuwafika baina amalia wa baina hukuki zauja sisi hatukatai mwanamke kufanya kazi lakini iwe katika misingi ya kisheria isiwe katika mchanganyiko wa wanaume isiwe katika sehemu ya kuwa yuko wazi anaonekana wanaume mabarobaro wanamuona mwalimu kajipura kaji kanyanywa mkono mara kaka haya mambo hayafai asomeshe banati watoto wa kike au wanawake wenzake lakini michanganyiko hata hata kama watu watachukia ni jambo la haramu na ndio fatwa za maulama zilivyo katika jambo hilo na pia kama wanavyotaja isiwe kazi hiyo inampelekea kazi za nyumbani kuharibika au wajibu wake kutotekeleza kwa hiyo hapa budi mke awafikishe baina amali yake na baina haki za mumewe wa baina hukuki athalia wa baitiha na baina haki za watoto wake na nyumba yake fala tahrimuhum minha bihujjati al-amal asiwanyime chochote wao wakisingizio cha kazi kwa hiyo ikiwa hata anawasomesha wanawake lakini kule kufanya kazi kwake majukumu ya nyumbani kwake hayatekelezeke na anaharibika ni haram hapo abaki atekeleze jukumu la ndani faqad tufqidu bidhalika zawjaha al-ihsas huenda akamkosesha kwa hilo mumewe zile hisia biqurbiha min kwa kwamba yupo karibu naye wa musharakatihi fi jami'i nawahi hayati wa ihtimamihi mimma yuaddi ila wujudi al bainahuma na kule kutoshirikiana naye katika nyanja zote za uhai na kutompa umuhimu mumewe ni katika yale ambayo yenye kupelekea kuwepo kwa tofauti baina yao wakad yasilu litalaq na hili jambo likapelekea katika talaka wa ahyanan يحدث أن تكون الزوجة في شغل شاغل عن البيت na muda mwingine hutokezea mke kuwa yupo katika shughuli fulani katika nyumba wal atfali bisababi shighaliha wa ihtimamiha zaid bizinatiha eh, akawa ameshughulishwa na jambo mpaka akaiacha nyumba yake na akawaacha watoto wake kwa sababu kwa kule kushughulika kwake na kulitilia umuhimu jambo lake yeye mwenyewe ile ihtimam azaida eh, iliyozidi ima bizinati kwa kujipamba kwake mwanamke ni mtu wa kujipura tu saa zote mtoto huko hajui ajulikana cheza na nani eh, yuko mchafu pengine kishajinyia muda mrefu au eh, kuna jambo la nyumba linahitajika lipe sawa yupo kwenye kioto anajipura anajiweka sawa wadhahab ila musaffifu sha'r na kwenda katika wasusi yao eh yani kenda kwa msukaji huyu mara kenda kwa mtengeza nywele huyu wa mahallati alazya akenda katika maduka yale ya nguo mambo ya fashion yale ya sasa hivi wa salunati tajmil na akawa anakwenda katika masaluni ya kujipura lilmuhafadha ala jamaliha lengo ni kuhifadhi uzuri wake ni jambo jema halijakatazwa mwanamke kuhifadhi uzuri wake watuhmilu albayta lakini sasa akawa nyumba yake anaiachia bila ya ushughulikiaji bila ya usimamizi na hizi ni baadhi ya hali za wanawake hadana Allah wa iyahunna hakai wiki ili atabadilisha nywele zake mara akajipodoa mara akazitia dawa mara akazibadilisha nyeusi mara nyekundu anabadilisha tu nywele zikikaa bila ya kufanywa hali hiyo wiki mbili unamkuta mtu kama fidodido haeleweki kila muda yupo masaluni eh, anahangaika mara kajipora hivi mara na, na pengine sio kwa ajili ya mumewe ni kujiposti tu eh, leo watu wakamwona iko hivi leo wakaoneka na haya mambo watu wanaiga wasanii mtu yuko tayari kupoteza gharama za pesa yake kwa ajili ya kujipura au akamsumbua mume wake ajipure aonekane na mara nyingi wanapiga picha wanawake wa namna hii mara nyingi haiwezekani akajipora kampuria mumewe tu kwamba yeye kujipora kwake ni kombe la mara nyingi wanapiga picha kwa hiyo unamkuta tuhmilu albayt na iacha nyumba wa ana aarifu mujtamiati anasema shekhe mimi natambua jamii bal aarifu usaran natambua baadhi ya familia ashghalat nafsaha bidhihab waliyab ila mahallati lazya zimejishughulisha nafsi zao kwenda na kurejea kwenye maduka ya maguo yale kwenye fashion mbalimbali kile kinachoingia mjini mtu yuko nato tajmil na wakajishughulisha na mambo ya kujiporapora na kujipamba walayaqa fil badaniya na wengine wakaingia katika sehemu za gym wakaingia katika sehemu za mazoezi ukamkuta mwanamke eti na hijabu yake kenda katika sehemu za mazoezi au wengine wako barabarani kuna wanaume ye kavaa kimtandio au kavaa shungi la juu chini suruali inaonekana na mwingine yuko na mumewe pia wallahi ni msiba msiba msiba ulioingia katika miji yetu kila linalokuja katika jamii watu kutaka kuliiga na haya ni katika matatizo makubwa kwamba kila kinachoingia katika jamii mwanamke anataka kuiga mwanamke kutwa kucha yeye ni mtu wa kujipura tu mtu wa kujipamba tu hana jambo la kushughulikia mtoto mtoto atatupiwa nani kazi eh mume hana muda wa kushughulikiwa nyumba haina ye kujipora kujikasawa mtoto mjini ye mzuri bali wasala alhal mahallat almasajid bali mpaka hali imefikia watu kwenda katika sehemu za masaj mtu anakandwa anaenda katika masaj na anakamatwa na mwanamme au mwanamke mwenzake kullu dhalika lilmuhafadha ala jamali jismiha yote hiyo ahifadhi uzuri wa mwili wake uonekane yupo kijana aonekane yeye ni mzuri zaidi aonekane yeye mwili wake rangi yake na fanana haina tofauti sehemu moja na sehemu nyingine wahtimami zaid albaligh binafsiha na kulipa umuhimu ya ziada na uliochupa mpaka nafsi yake wa ahmalat zawjaha wa auladaha akazembea kwa mumewe na watoto wake famadha yatini zawju min hadhihi zawja wa hiya dakhilatun kharija haya kipi anachokichuma mume kwa mke kama huyu mke kazi yake ni kutoka na kuingia hajulikani wakati gani yupo ndani wala wakati gani yuko nje yuaddi hadha ila nafadhi sabri rajul ile linapelekea kukosekana subra ya mwanamme wabitali yuaddi ila talaq na baadaye tena upelekea katika masala ya talaka nasallallahu السلامة والعافية الله أعلم